Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Na jugozapadnom dijelu Atenske akropole, prije nego što počinju monumentalne mramorne stepenice, nalazi se jedan hram. On je posvećen boginji Pejto, boginji ljubavnog nagovaranja, slatkorječivosti i zavođenja. Pejto je posebno bila važna za brak starih Grka ona je bila ta koja je žene činila podatnim i dostupnim muškarcima. Čini se da je ona bila niže božanstvo. Euripid je napisao da ona nema hramova, njezin oltar je ljudska narav. Ali Pejto je u Ateni imala hran. Prema legendi, njezino je štovanje utemeljio Tezej, mitski ujedinitelj Atene. Pejto je u tom gradu imala svoje svećenice i prinosile su joj se redovite žrtve. Pejto je u Ateni bila prisutna i na čašama za piće i urnama. Pindar u svojoj olimpijskoj odi spominje da su prostitutke bile njezine sluge. Ali ta božica nije bila vezana samo uz ljubav i zavođenje. Eshil je u svojoj tragediji Eumenide Pejto posvetio i ove stihove. Boginja Atena u Eumenidama kaže... Ljubim lice, oči, mami Božici, jezik, usta ravna mi ona, protiv otpora im bijesa divljeg. Zeusa ih trga čuvar srva, uspje do kraja naša gle u dobru takma. Na ove riječi zbor odgovara ovako. Buna nikad sita zla, nigda neka želim ja gradom ovim ne buči. Prah ne srko crne krvi građanske, od grada u jaru svom osvete ne tražila, jadom jad ne platila milo vraćati za drago, jednim srcem složno ljubili, jednom dušom mrzili. Ljudma to je u mnogome lijek. Atenjeni su Pejto obožavali, ali ne samo zbog toga što ona bila vezana uz ljubav i zavođenje. Uvjeravanje je bilo bitno i zbog oblika vladavine koja je postojala u Ateni. Uvjeravanje je bilo svojstveno atenskoj demokraciji. Svećenice boginje Pejtu u Ateni imale su pravo na posebna sjedala u Dionizovom kazalištu. Svećenici bi njezine kipove prali i prskali golubinju krv po njima. Pejto je u Ateni imala važnu ulogu. Ona je trebala poticati Atenjane da misle zajedno, da potakne kod njih želju za konsenzusom i potrebu za općim dobrom. Uvjeravanje je bilo ključno u toj potrazi. Ona je bilo srž demokratskog života. Atena je bila posebno mjesto u starom vijeku nije imala avenije široke 30 metara kakve imala Aleksandrija, nije imala monumentalnost Rima, kasne republike i carstva. Do danas arheolozi u Ateni nisu otkopali ostatke grada koji bi bio ekskluzivno aristokratski. Ulicama Atene vladao je metež koji ovako opisuje Bethany Hughes u knjizi Pehar Kukute, Sokrat Atena i potrage za dobrim životom. Jednu stvar treba zapamtiti o demokratskoj Ateni, kako je to topao grad bio. Muškarci iz svih života hodali su kroz vijugave ulice, očešavali se ramenima jedan od drugoga. Prostitutke su mogle pružati svoje usluge tako što bi obukle svoje malene čavlima okovane cipele i bezbrižno gore dolje hodati ulicama. Uprašeni čavli njihovih cipela ostavljali su otiske u kojima je pisalo ovim putem ili slijedime». Obične žene, prodavačice kruha ili pralje, pridružile bi se aristokratima na putu prema posvećenju nekog svetišta ili na samu Akropolu. Sav život bio je na ulicama. Središte tog života u Ateni bila je Agora, mjesto u gradu gdje su se okupljali građani kako bi razgovarali, uglavnom u politici i Pniks, brežuljak smješten zapadno od Atenske agore. Na Pniksu bi zasjedala skupština svih punoljetnih muškaraca. Samo su oni imali pravo sudjelovati u političkom životu Atene. Ti su muškarci još morali za oba roditelja imati Atenjane. Ako je u zoru iznad grada bila podignuta zastava, to je značilo da će u Ateni zasjedati skupština. Kako je to zasjedanje izgledalo, opisuje John Hale u knjizi Gospodari mora. Službenici bi se popeli na pniks i ritualnim molitvama i žrtvama očistili to mjesto. Uskoro se zemlja ispred govornice počela puniti građanima koji su dolazili s Agore. Buka se pojačala, nezaustavljivi atenski žamor pozdrava, komentara, argumenata, prostota i šala. Na začelju te brbljave i raštrkane povorke hodao je red robova. Oni su nosili užas kojeg se cijedila boja i usmjeravali su građane koji su se sporo kretali prema mjestu okupljanja. Onaj tko bi zaostao i tko bi imao mrlju od boje na svojoj tunici, bio bi označen za plaćanje globe. Deveti Arhonta zauzelo svoje mjesto, predvodio ih je Arhont Eponim, prema kojem je nazivana ta godina. Mjesta su bila rezervirana i za 50 članova vijeća. Nakon zazivanja bogova, najavljivač je pročitao prvi nacrt odluke prema dnevnom redu vijeća i uzvikao tko želi govoriti. Atenska skupština bila je otvorena. Postojala su i pravila za držanje govora na Atenskoj skupštini. Govor se nikad nije čitao. Moralo ga se zapamtiti ili improvizirati. Nije se smjelo odlutati s teme, nije se smjelo govoriti o više tema, nije se smjelo u govoru oklevetati sugrađanina, niti napasti predsjednika skupštine nije se smjelo sići s govornice ili beme i što je možda još najvažnije, nije se smjelo dva puta govoriti o istoj temi. Sve u svemu tu je bilo važno uvjeravanje. Samo se na taj način moglo dobiti većinu da glasa o nečim prijedlogu. Što su to izbori? Enciklopedija Britanika definira ih kao formalni proces biranja osoba za javnu službu ili prihvaćanje ili odbacivanje političkog prijedloga glasanjem. Danas poprilično raširena upotreba izbora uče svoje podrijetlo iz 17. stoljeća iz postupnog pojavljivanja predstavničke vlasti u Sjevernoj Americi i Europi ali ideja da se bira i da se može biti izabran uče svoje podrijetlo iz starog svijeta, iz stare Grčke i Rima. Atenska demokracija počela je s Klistenovim reformama iz 508. na 507. godinu prije Krista i trajala je do 322. na 321. godinu prije Krista, kada je Atena izgubila takozvani Lamijski rat i bila prisiljena odreći se demokracije. Temelje te demokracije bilo načelo da su svi građani Atene jednaki. To je načelo određivalo i način izbora govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad je riječ o demokraciji, mogla bih e, početi sa izjavom jednog velikog klasičara koji je svojedobno rekao da se demokracija u Ateni sastojala u tome da je svaki građanin bio slobodan spavati u skupštini, urlati kod e, izbora zijevati u sudnici i poslije otići kući. Tako da ni ta čuvena atenska demokracija nije bila demokracija u onom smislu kojem je mi danas smatramo. Jest da su svi bili jednaki, ali neki jesu bili jednaki i već od najranijih e, zakona, znači od 621. godine od Rakonta, ljudi se u skupštini rangiraju i prema imovinskom stanju, a ne prema općoj slobodi. Međutim, isto tako treba reći da je Drakont uveo da se kandidati biraju ždrijebom. Bilo je 401 član skupštine i birani su nasumično ždrijebom, tako da tu nije bilo nekih prostora za predizbornu kampanju ili za nečije e, zalaganje za drugoga ili za sebe, svi građani iznad 30 godina su mogli biti izabrani. Svaki grčki grad morao imati zajedničke zgrade i prostore na kojima se mogao odvijati politički život. Grad je morao imati svoje strogo ograničeno područje, političko ustrojstvo koje su priznavali ostali grčki gradovi. U gradu su morale postojati zajedničke zgrade i prostor za politički život. I grad je morao imati neki mitski početak svoje povijesti. Grad koji to nije imao zasluživao je sav prijezir Grka. Putopisac Pauzanije u svom vodiču po Heladi ovako opisuje jedan grad u grčkoj pokrajini Fokidi koji nije zadovoljavao sve te zahtjeve. Na 20 stadija od Heroneje nalazi se grad Panopejaca, ako se mogu nazvati građanima ljudi koji nemaju upravnih prostorija, ni vježbaonice, ni kazališta, ni javnog trga, ni vodovoda za česmu i koji žive tamo na ivici jedne jaruge u kolibama, napole ukopanima u zemlju, kao što su kolibe gorštaka. Ipak im je područje ograničeno u odnosu na područje njihovih susjeda i oni šalju izaslanike u Saveznu skupštinu Fokide. Najzad oni pričaju da ime njihovog grada potiče od imena oca Epeja, graditelja trojanskog konja. Svaki je grad trebao imati svetište ili svetišta za javne kultove utvrde za obranu od napada. Mora imati jedan veliki trg ili agoru koji je služio kao tržnica, ali i kao mjesto na kojem su se mogli okupljati stanovnici grada i na kojem se vodio politički život. Grad je morao imati uređen izvor vode i fontane, te zgrade u kojima se sudilo i iz kojih se vodio politički život grada. U Grčkoj nosilac prava bio je građanin. Prava koje je imao građanin Grčkog grada jedina su dopuštala čovjeku da bude čovjek. Ostali, koji ta prava nisu imali, bili su ili divljaci ili barbari, ili oni koji ne govore grčkim jezikom. Krv je dodjeljivala pravo građanstva. Građanin grčkog grada postajalo se rođenjem. Barem otac morao je biti građanin, a u nekim gradovima to je morala biti i majka. Rođenje nije bilo dovoljno. Otac je morao priznati dijete i društvo ga je moralo prihvatiti. Dok te formalnosti nisu obavljene, dijete se smatralo napuštenim. Uobičajeno je bilo da se takvo nepriznato dijete stavi u zemljani lonac u koji bi se stavilo nekoliko predmeta, najčešće ogrlica. Ti su predmeti služili da se dijete, ako preživi, prepozna. I naravno, nosioci političkih prava u staroj Grčkoj bili su muškarci. Stoga ne čudi izjava Talesa iz Mileta, po legendi prvog grčkog filozofa, koji je rekao navodno da je sretan što je rođen kao čovjek, a ne kao životinja, što je rođen kao muškarac, a ne kao žena i što je rođen kao Grk, a ne kao barbarin. Građansko pravo moglo se podijeliti i strancu, ali grčki gradovi nisu bili izdašni u davanju tih prava. Atena je dala građanstvo čovjeku koji je ubio jednog od omrznutih atenskih oligarha. Meteci, stranci u Ateni koji su vestali u bici kod Arginusa također su dobili to pravo. Sparta je bila još krtija u dodjeljivanju građanskog prava strancima. Herodot je pisao da su samo dva čovjeka, stranca, dobila građansko pravo u Sparti. Vrač Elis i njegov brat. I sve su činili da bi to isključili iz javnog života, na primjer iz glasovanja u Skupštini ili iz glasovanja u sudovima prilikom parnica. To nam samo govori da je to bila vrlo česta pojava i da su se sa time suočavali svakoga dana. Na kraju krajeva ne iz Atene, nego iz grčkih kolonija na Crnom moru imamo sačuvana olovna pisma e, sucima kojima se obećava bogat dar ako nekoj stranci zabrani da dođe u sud uopće. Tako da okruženi tolikom korupcijom oni su morali izmisliti zakone koji bi je isključili odmah u početku i činilo im se da je ždrijeb možda najbolji princip. Po Solonovim zakonima od 594. godine on je uveo četiri file i predložio je da svaka od tih fila predloži svojih deset kandidata iz kojih bi se birali arhonti. Bilo je devet arhonata u Ateni, znači e, ždrijebom su od 40 kandidata birali devet arhonata. Pa koga izvuku, izvuku. Međutim, prostora za predizbornu kampanju je bilo kad se predlagalo deset kandidata iz svake file. Razlog za glasanje ždrijebom bio je strah od korupcije. Iako su, na primjer, zakoni u Sparti zabranjivali raskoš i bogaćenje, pobjede spartanske vojske donijeli su Sparti ogromna bogatstva a onda je počelo i kvarenje društva i političkog života. Sokrat u Platonovom dijalogu Alkibijed govori mladom Alkibijedu da se za novac u Sparti može reći ono što u Ezopovoj basni lisica kaže lavu. Tragovi onih koji se vraćaju u mjesto vrlo su jasni, ali bismo uzalud tražili tragove novca koji izlazi iz tog mjesta. Slična se stvar dogodila i u Ateni. S procvatom trgovine i s većom atenskom pomorskom moći poraslo je bogatstvo grada a onda je to bogatstvo počelo kvariti politički život. Zato su Atenjani birali ljude ždrijebom. Biralo se uz pomoć crnog i bijelog boba. U jednoj žari bila su imena kandidata, u drugoj zrna crnog i bijelog boba. I kako se izvlačilo ime iz jedne žare, tako se izvlačio bob iz druge žare. Pa uz čije ime bi bio bijeli bob, taj je bio izabran, uz čije ime bi bio crni bob, taj nije bio izabran. I tako je on pretpostavio da će upravo spriječiti kupovanje glasova, korupciju ili prevlast jedne stranke u skupštini u odnosu na neke druge stranke. Periklo, najznačajniji državnik stare Atene, oklijevao je ući u atenski politički život, jer je ličio na tiranina Pizistrata. Usto bojao se da ga ne bi atenski narod protjerao iz grada jer je bio podrijetlom iz bogate obitelji i imao je moćne prijatelje. U Ateni ta kombinacija nije nužno donosila probitak. Stoga se Periklo klonio politike i uglavnom je sudjelovao u vojnim pohodima. Kada se uključio u politiku, nastojao je uvijek pokazati da je na strani naroda i da se kloni aristokrata, među koje je pripadao rodom i bogatstvom. Tako je on počeo svoju predizbornu kampanju. Starogački povjesničar Plutarh u njegovom životopisu piše. Odmah je drugačije uredio i svoj način življenja. U gradu je naime postojao samo jedan put kojim su ga viđali kako ide, onaj prema trgu i vječnici. Pozivima na ručak i svakom takvom prijateljskom općenju i saobraćanju tako se oteo da za ono dugo vrijeme dok se bavio politikom nik jednom svom prijatelju nije otišao na objed. Jedino kad se njegov bratić Euriptolem ženio, bio je do prikazanja žrtve prisutan, a onda je odmah otišao. I s narodom je Periklo izbjegavao zasićenost zbog neprestanog dodira, pa mu se približavao u razmacima. On nije govorio o svakom predmetu, niti je dolazio svaki put u skupštinu, već se, kako veli Kritolaj, kao salaminska lađa nudio samo za velike potrebe, a drugo je obavljao tako što je pred narod slao prijatelje i druge govornike. Doba Perikla smatra se vremenom u kojem je cvala atenska demokracija. Ali već je njegov suvremenik, povisničar Tukidi, dopisao njegovu upravu kao aristokratsku, jer je bila demokratska tek po imenu, vlast je zapravo bila u rukama prvog građanina. Do Perikla su imali veliki problem, budući da se u Skupštinu na glasovanje odlazilo dobrovoljno kao građanska dužnost, dogodilo se da nitko nije ni htio ići gubiti vrijeme u Skupštini. I onda postoje podaci da su, na primjer, skitski strijelci u, u Ateni u žetima i šibama skupljali ljude po agori i zapravo ih tjerali pomoću tih e, rastegnutih užeta u skupštinu. Poslije, u vrijeme Periklovo je uvedeno plaćanje dana provedenog u skupštini, u početku pet obola, vjerojatno, međutim ono što znamo pouzdano to je da su se plaćala tri obola po Aristofanu i ostalom piscima znamo da je dan u Skupštini bio tri obola. Tri obola, to vam je ekvivalent da jedan neženja može preživjeti jedan dan, e, štruca kruha je koštala jedan obol. Prema tome, to je dnevna hrana za jednu osobu. Tri obola i nakon toga su svi počeli hrliti u skupštinu, hrliti na glasovanje, tako se Aristofan ruga onima koji su se budili u ponoći, već u ponoć ulazili pred ulaz u skupštinu da bi među prvima utrčali unutra i pokupili svoja tri obola. Najvažnija stvar u predizbornoj kampanji u političkom životu bila je govornička vještina. U vremenu kada je svaki birač mogao vidjeti kandidata za neku funkciju i kada se biračko tijelo nekog grada Stare Grčke moglo okupiti na nekom trgu i kada je govornik bez tehničkih pomagala samo svojim glasom i akustikom prostora mogao doprijeti duši u sugrađana, govorništvo je bilo vještina koju je trebalo savladati i brusiti. Kako je to radio Periklo, opisuje Plutarh u njegovom životopisu. Sa svojim je načinom života i sa zamašnošću svojih misli Periklo usklađivao i svoj govor poput glazbena instrumenta i pritom je mnogo puta napinjao žice anaksagorine filozofije, zalijevajući filozofijom prirode svoju retoriku kao da je boji. Tako kažu i da je dobio svoj nadimak. Neki ipak misle da su ga nazivali olimpijaninom po umjetninama kojima je ukrasio grad. Ali komedije tadašnjih pjesnika jasno pokazuju da je on taj nadimak dobio ponajviše zbog svog stila govorenja, te kažu da on grmi i sjeva dok javno govori i da nosi na jeziku strašnu munju. Spominje se jedna izjava Tukidida koja se tiče Periklove govorničke snage. Kad ga je lakedemonski kralj pitao tko je bolji Hrvač, on ili Periklo, Tukidid je odgovorio. Kad ja njega u Hrvanju oborim, onda on tvrdi da nije pao i uspjeva u to uvjeriti one koji su svojim očima vidjeli kako pada. Postojala je izreka u staroj Grčkoj da sve zavisi od naroda, a da narod zavisi od riječi. Govornička vještina bila je takako važna u skupštini, koja se u Ateni morala sastati četiri puta u Britaniji, vremenu 35 ili 36 dana. Nakon Klistenovih reformi u Ateni je bilo deset fila ili plemena, pa je godina bila podijeljena na deset Britanija. U skupštini u kojoj svaki građanin ima pristup odlučivalo se o svim važnim pitanjima u gradu. Ali govornička vještina nije nužno bila dobra za politički život. Govornici ili oratori uskoro su počeli kvariti atenski politički život. Jer njihova govornička vještina nije jamčila njihovu upućenost u državne i sudske poslove najveći problem atenske demokracije je bio taj da svi koji su izabrani na sve dužnosti su bili apsolutno nekompetentni za te dužnosti. Nitko u Skupštini nije razumio zakone, ždrijebom izabrani suci nisu razumjeli zakone, porotnika, vječnika za sudske parnice je bilo šest tisuća. Nitko od njih nije razumio zakone, isto su se birali ždrijebom i tako zapravo ta silna demokracija za koju su se trudili da ne bude korumpirana je na kraju ispala nekompetentna jer su opet glavnu riječ vodili oratori koji su prikazivali ili novi zakon ili jednu stranu političku kad je bila riječ o unutarnjoj vanjskoj politici ili u sudskoj parnici jedan optužbu ili obranu jedan dio toga. Druga strana je imala svoga oratora, a porotnici su jedino zjevali, nisu razumjeli ništa i na kraju su glasali ili po simpatijama ili po tome tko ih je više platio. Grčki gradovi države bili su mali. Pojava dvije jake osobe, koje bi oko sebe u pravilu okupile svoje pristaše ili stranke, moglo je izazvati ozbiljan razdor u gradu. Kako grad ne bi pretrpio štetu ili kako ne bi došlo do krvoprolića, ti su se problemi nekako morali riješiti. Atenjani su imali svoj način. Bio je to ostrakizam ili glasanje na glinenim trepićima. Starogački povjesničar Plutarh piše. Ostrakizam nije bio kazna za zločin, nego se njime eufemistički zazivalo oslabljivanje i umanjivanje prestiža i moći koji su tištali državu, a stvarno je bilo obzirno ublažavanje zavisti kojim se davalo oduška zlonamjernoj želji da se napakosti ne nanošenjem nekakva nepopravljiva zla, nego udaljavanjem iz grada na deset godina. Postupak je, da ga naznačimo u glavnim crtama, bio ovakav. Svaki građanin, uzevši crepić i napisavši na ime onog od sugrađana za koga želio da se udalji iz grada, nosio ga je na jedno mjesto na trgu koje je bilo unaokolo ograđeno drvenom ogradom. Arhonti su pak najprije prebrojavali ukupan broj donesenih crepića. Ako je zbroj glasača bio manji od šest tisuća, do strakizma nije dolazilo. Razdijelivši zatim napose glasove po imenima, onoga čije ime bilo napisano na najvećem broju crepića oglašavali su prognanim na deset godina uz pravo da uživa prihode od svog imetka. Ostrakizam je prema starogačkom filozofu Aristotelu u Atenu uveo klisten oko 508. godine prije Krista. Prva zabilježena žrtva ostrakizma bio je Hiparh. On je 488. na 487. godinu prije Krista morao otići iz Atene jer su tako odlučili njegovi sugrađani. Ime mu dolazi od riječi ostrakon koja znači komad keramike krhotinu. Zapravo radilo se o tome kad bi se unutarnje političke svađe u gradu rasplamsale žestoko onda je skupština mogla predložiti da se glasa treba li nekoga protjerati da bi se e, smirile strasti. Ako je skupština odlučila da se može glasat, onda bi svi građani koji su bili pripadnici e, skupštine toga dana na komadićima keramike ispisivali ime onoga koga treba protjerati iz Atene. Nije se predlagalo ničije ime. Skupština nije predlagala imena, građani su sami pisali. I čije bi ime se pojavilo na šest tisuća ostraka, taj bi bio protjeran. Ono što je najinteresantnije to je da je nedavno upravo na obroncima pored Atenske Agore pronađena jedna hrpa ostraka koji su očito nekoć bili u jednom e, nekom kontejneru ili nekoj vreći ili kožnoj mješini ili košari, svi zajedno, na svima njima piše jedno te isto ime i pisano je jednim te istim rukopisom. I tih ostraka je negde petstotinjak. Mislim, ne jednim te istim, nego da su dva rukopisa ustanovljena na tih petstotinjak ostraka. Znači, netko je lažirao izbor nekoga koga bi trebalo prognati i noć prije ispisao 500 imena da bude siguran da će vjerojatno njegov politički protivnik biti protjeran. Usprkos ostrakizmu, problemi nastali zbog političkih sukoba ili zavisti u Ateni i ostalim grčkim gradovima znali su se rješavati i na ne tako profinjene načine ali možda je naj, najzgodnija situacija ona iz vremena uoči dolaska Filipa Makedonskog u Grčku, odnosno Demostenovi politički nastupi prije bitke kod Heroneje. Demosten nije bio simpatičan čovjek i mnogim u Ateni nije bio drag, a neki njegovi govori su prilično umišljeni i arogantni. I zato nije čudno da je jedan njegov protivnik u sred njegovog govora jednostavno skočio i zabio mu šaku u oko i srušio ga na zemlju, ovaj ga poslije tužio za fizički napad u političkoj prepirci. Međutim, to se redovito događalo. Znamo za jednoga midiju koji je na sred ceste svog političkog protivnika jednostavno ga je srušio šakama, onda je skočio na njega i skakao pod njemu mahao rukama kao krilima i kokodaka ono kukurijekao kao pjevac. I dotični je oštećenik je tužio Midiju i uzeo je za svog odvjetnika upravo Demostena. Tako zahvaljujući Demostenu znamo kako su eto neki politički razgovori u Ateni završavali. Po mitskoj kronologiji 753. godine prije Krista Romul je u Italiji utemeljio vječni grad Rim, na brežuljcima uz rijeku Tiber. Rimom su vladali kraljevi do 509. godine prije Krista, dok Brut, daleki predak Bruta koji je zajedno s Kasijem ubio Cezara, nije srušio s prijestolja kralja Tarkvinija Oholog. Rim je tako postao republika na čelu s dva konzula koja su se birala svake godine. U prvim stoljećima Rimske republike, kada je Rim više ličio na vojni logor nego na raskošan grad, idealni rimski političar morao biti skroman, štedljiv s novcem i strog. Marko Porcije Katon, strogi senator s kraja trećeg i početka drugog stoljeća prije Krista, koji u povijest između ostalog ušao svojom glasovitom rečenicom, uostalom ja smatram da Kartagu valja razoriti, za uzor je pak imao manija kurija. U Katonovom životopisu Plutarh piše. A ležao je blizu Katonovih polja nekadašnji major Manija Kurija, koji je tri puta slavio triumf. Ona mu je neprestano zalazio i, promatrajući malen opseg imanja i priprostu nastambu, razmišljao o tom čovjeku koji je, premda je postao najvećim od Rimljana, podložio najbojovnije narode i istirao pira iz Italije, sam obrađivao to imanjce i nastanavao taj major poslije tri triumfa. Našavši ga ondje gdje uz ognjište kuha repu, Poslanici Samničana nudili su mu mnogo zlata, a on ih otpravi, rekavši da zlata ne treba onaj kome dovoljan objed od repe. Rimljani su birali oko 40 magistrata svake godine i 24 vojna tribuna. I tko se želio natjecati, taj se morao barem 24 dana prije izbora prijaviti magistratu koji je upravljao izborima i uvjet je bio da je deset godina služio u vojsci i da je navršio 30 godina. Poslije su uvjeti bili milijun sestercija imovine za najviše magistrature. U ranije vrijeme nitko u Rimu nije ni vidio milijun sestercija, a kamoli da ih stavi kao uvjet. Nakon što bi se prijavio, oblačio bi bijelu togu koja se zvala toga kandida, i time bi postajao kandidatus, odnosno onaj koji je odjeven u bijelo. I taj kandidatus je obilazio Rim u svojoj bijelini i tako su svi znali da se dotični kandidira, samim time su već mogli pretpostaviti e, hoće li ili neće li biti primjeren za određeno mjesto i kad je došlo glasovanje već su svi zapravo znali o kome će glasovati. Nije se smatralo časnim i dostojnim da netko sam za sebe agitira i da sam o sebi govori da je dobar i da je pravi kandidat za to mjesto. No, zato su imali prijatelje, susjede i svoje familije. Rimska familija je podrazumijevala nuklearnu obitelj, širu porodicu, sve robove, sluge i seljake koji su radili na zemlji dotičnoga. Prema tome poneke su familije u gradu imale po sto i nešto članova, na selu po tisuću. Uz to ugledni su Rimljani imali svoje klijente, oni najbogatiji stotine klijenata. U starom Rimu građansko pravo ili civitas dobivalo se ili rođenjem ili se to pravo dodjeljivalo. Ako bi netko bio recimo oslobođen od ropstva ili ako je nekome građansko pravo bilo dano zaključkom Narodne skupštine. A prava rimskog građana bile su Pravo na trgovanje, po kojem je mogao trgovati, stjecati imovinu i prodavati je. Pravo na ženitbu, po kojem je mogao sklapati valjani brak. Pravo na glasanje, po kojem je mogao glasati. Pravo na časti, po kojem se mogao natjecati i dobivati državne službe. I pravo na provokaciju, po kojem se rimski građanin mogao žaliti i suditi na odluke vlasti. postojalo je i ograničeno rimsko građansko pravo, na koje su imali pravo građani gradova koje je Rim osvojio. Ali to ograničeno pravo nije obuhvaćalo pravo na glasanje i pravo da se natječe za državne dužnosti. O kandidatima su glasovale komicija centurijata, znači centurijske komicije ili skupština centurijska, 193 e, centurije su bile u Rimu u ranije vrijeme glasovali su usmeno. Svatko u svoje ime, međutim nije svatko glasovao kad je njemu došlo, nego kad bi bio prozvan u strogom redu po svojim centurijama, svi su stajali u redu jedan iza drugoga i kako se koga prozivalo, tako je dolazio i glasovao. U kasnije vrijeme su bili prisiljeni uvesti tajno glasovanje, odnosno glasovanje teserama ili tabelama, znači malim pločicama, bilo drvenim, bilo koštanim, ponekad čak i metalnim, koje su se bacale u žaru na, e, na biralištu. Ta je reforma glasovanja provedena negdje između 137. i 107. godine, ne zna se točno kada i naravno sa tajnim glasovanjem potpuno se promijenio i izborni zakon i pristup glasovanju i predizborne kampanje i tu je sada počelo vrlo žestoko uvjeravanje, a da ne kažemo da je svaka strana željela nadzirati glasovalište da ne bi slučajno bilo nekakvih e, crnih poslova sa glasovima. U vrijeme punskih ratova, ratova Rima s Kartagom, u Rim je počelo pritjecati bogatstvo i naravno došlo je do kvarenja političkog života. Neki pisci smatrali su i da rimski običaj u oblačenju potiču od straha da se ne bi podmićivalo za vrijeme izbora. Bio je običaj da se oni koji se natječu za magistraturu rukuju sa sugrađanima i pozivaju ih da glasaju za njih silazeći na forum u gornjoj haljeni bez košulje ispod nje. Bilo zato što su takvim izgledom nastojali svoje traženje glasova učiniti još usrdnim, bilo što su oni koji su nosili ožiljke htjeli javno pokazati znakove svoje hrabrosti. Za cijelo najme nije strah od dijeljenja novca i izbornog podmićivanja bio razlog tome što su Rimljani željeli da kandidat pristupa građanima neopasan i bez košulje, da tek kasno, poslije duga vremena, bilo je uvedeno kupovanje i prodavanje glasova i novac se umiješao u izbore. Rimljani su se isto tako užasavali korupcije, kupovanja glasova, užasavali su se same pomisli na neke mračne igre, tako da je u vrijeme kasnije Republike, negdje između 120. i 100. godine prije Krista dovedeno, izglasano nekih 40 zakona o korupciji leges de ambitu u Rimu, što samo znači da su bili okruženi korupcijom sa svih strana. Isto tako su uveli princip da se glasuje na taj način da je svaki kandidat u komisijama preko jednoga brvna sam pristupao žari u koju se bacao glas, to da se osiguraju da nema ništa uzase, da ga nitko ne gura, da nitko ne utječe na njega i da je bacio sa brvna samo jednu teseru ili tabelu, a da nije imao više njih. Gaj Marije, sedmorostruki rimski konzul, veliki vojskovođe koji je nosio nadimak treći osnivač Rima, bio je Skorojević, homonous i osim njegove blistave vojne karijere nimao ništa drugo što bi mu pomoglo u političkoj karijeri. Usto bio je namrgođen većinu vremena, ali imao je novce. Prvo se natjecao za pučkog tribuna i tu je uspio. Onda se natjecao za edilitet. Edili su bili pomoćnici tribuna koji su djelovali na polju pravosuđa. Uz pravosudno djelovanje bavili su se i nadzorom javnog prometa, brigom oko skupoće žita te brigom oko javnih igara. Plutarh u Marijevom životopisu piše. Postoje najme dvije vrste edila, od kojih je jedna dobila svoj naziv po kurulskoj stolici zaobljenih nogu na kojoj sjede ti magistrati pri obavljanju svoje dužnosti, a drugu nižu nazivaju plebejskim edilom. Kad se izaberu viši edili, glasa se za ove druge. Zato kad je bilo jasno da Marije gubi izbore za kurulskog edila, brzo premjesti kandidaturu na izbore za pučki edilitet. Ali jer su to uzeli za drskost i preuzetnost, on propade. I premda je izgubio dva put u jednom danu, što se nikad nikome drugom dogodilo nije, nimalo mu to nije umanjilo samosvijest. Nakon te legendarne propasti na izborima, Marije se natjecao za pretora. Pretura je bila sudačka služba ali tu je tijesno pobjedio i sumnjičili su ga da je kupio izbore. Plutarh piše. Sumnju je najviše pobudilo što je kućni rob Kasija Sabakona bio primjećen unutar ograde glasališta umješan među glasače. Sabakon je najme bio jedan od najvećih Marijevih prijatelja. Pozvan stoga pred suce, Sabakon reče da je, ožednjevši od pripeke, zatražio vode i da je rob s čašom ušao k njemu, a zatim, pošto je ispio vodu, da je ovaj s mjesta otišao. Sabakona, međutim, cenzori sljedeće godine izbaciše iz Senata, a bilo je ocijenjeno da je zaslužio da mu se to dogodi ili zbog lažna svjedočenja ili zbog nesposobnosti da se svlada. I tako su cenzori izbacili iz Senata Sabakona jer je ovaj bio kriv ili zbog namještanja izbora preko svog roba ili zato što nije bio sposoban savladati svoju žeđu. A to se od senatora očekivalo. Ali nekada su izbori u Rimu znali dosegnuti točku usijanja i mrtvi ranjeni znali su ležati po ulicama grada. Ono što znamo to je da je prvo nasilje na biralištu bilo zabilježeno 103. godine prije Krista kad su Marijevi veterani na biralištu zastrašivali glasače htijući da se glasa za Marija i njegove ljude. Međutim, kad se uzme po zakonu komicije, to je skupštine, su bile vrlo dostojanstveno mjesto. One su počinjale žrtvama, počinjale su auspicijama, znači Pontifex Maximus je odlučivao jesu li bogovi rekli da je taj dan dobar za komicije ili nije. No, zakoni i kandidati su se predlagali na, nazovimo ih tako, zborovima narodnima, kontiones, koji nisu imali auspicije, i nisu imali svećeničko odobrenje, prema tome na njima se nije moglo glasovati, ali se na njima moglo raspravljati o svemu. Za razliku od skupština na kojima se glasovalo, ali se nije smjelo raspravljati. E, kontione su bili mjesta za žestoke rasprave i ono što znamo u rimskoj političkoj praksi su uvijek e, završavali tučnjavom. Kontiones ili zborovi, to je bio prostor za batine, toljage, lance, buzdovane. Uglavnom su se obračunavali tim oružjem. Pa i onda kad je bilo mrtvih, što znamo na primjer iz Ciceronovih govora, i to, to su bile uglavnom posljedice udaraca tupim predmetom. Ne znam da je baš e, oružje kao mačevi radilo na tim zborovima, ali toljaga je bilo sasvim dovoljno. I kad se nađu dvije političke stranke da uvjere jedna drugu, to su uglavnom radili e, toljagama. Isto tako kad bi se u predizborno vrijeme pripadnici različitih političkih stranaka, a u vrijeme najvećih nereda u Rimu, to je bilo ono vrijeme Cezara i Pompeja, prvog triumvirata i poslije prvog građanskog rata, odnosno drugoga koja je ona između Marija i Sulet prvi. Tu su bile uglavnom te dvije stranke optimati i populari. Oni kad bi se sastali na ulici jedni s jedne strane dolazeći, a drugi s druge, onda bi obavezno završilo tučnjavom s time da znamo da je bilo mrtvih. Kako se u nekom gradu u rimskoj državi odvijela predizborna kampanja iz dana u dan, kako se agitiralo za svog kandidata i što se sve radilo kako bi netko bio izabran na neku funkciju, znamo zahvaljujući jednoj prirodnoj katastrofi. 24. kolovo za 79. godine prije Krista eruptirao je vulkan Vezuv. Oko podneva na Pompeje, grad koji se smjestio na južnim obrancima Vezuva, počeli su padati pepeo i kamenje. Vrlo brzo grad se našao pod 3 metra pepela i krovovi mnogih kuća su popustili. Sljedećeg dana do grada je došao vulkanski vrući dim i plinovi koji su ugušili one stanovnike grada koji nisu poginuli pod pepelom i kamenjem. I tako je jedan rimski grad ostao sačuvan za budućnost. U kasnom 16. stoljeću arhitekt Domenico Fontana otkrio ruševine Pompeja. Sustavno iskopavanje počelo je 1738. godine i traje do danas. A u gradu su ostali dokazi predizbornih kampanja koje su vodili građani tog grada. Tako je vezu sačuvao ostatke predizborne kampanje starog vijeka. Sačuvao je bezbrojne grafite na zidovima i to su grafiti iz carskog vremena kad se naravno više nije biralo konzule u općoj skupštini u Rimu, nego su grafiti iz predizborne kampanje i iz izbora za lokalnu upravu Pompejima, a u Pompejima su se birali duoviri, znači e, prevedimo to kao gradonačelnik i dogradonačelnik, koji su upravljali gradom i još su se birali edili, Svake godine se glasovalo na jesen, tako da bi novi magistrati mogli 1. januara nastupiti na svoju dužnost. Međutim, u Pompejima predizborna kampanja počinjala je već u proljeće. Tada su se svi angažirali i na zidovima kuća pojavljivali su se predizborni oglasi pisani crvenim i crnim slovima. Kao i drugdje u Rimu nije se smatralo ni pristojnim ni časnim da svatko agitira sam za sebe, ali cijeli grad se uključivao u kampanju pa mu to nije bilo ni potrebno. Nije bilo službenih mjesta za oglašavanje, tako da je svaki stanovnik na svom pročelju i svoje kući pisao koga podržava, njegovi susjedi su se pridruživali onda na jednoj kući i tako su u biti na središtu tog susjedstva ili vikus kako ga zovemo, znali biti veliki oglasi za čitav vikus. Isto tako su stanovnici tog jednog, jedne četvrti e, Vikini mogli izabrati ili unajmiti firme za oglašavanje. To su bili profesionalci koji su se bavili oglašavanjem i koji su onda za novac, a u ime nekog vikusa, lijepo pisali po Pompejima oglase da podržava jednog kandidata. Na grafitima je bilo malo predizbornih obećanja. Većina njih govori je li netko dobar, pošten i častan čovjek i nabraja se tko sve podržava tog kandidata. Tek onda dolaze predizborna obećanja. Ali predizborna kampanja u Pompejima ipak nije bila tako dosadna. Ulozi su bili veliki, barem kada je u pitanju bio grad, a humor koji je vladao rimskim gradovima nije dopuštao da predizborna kampanja bude uobičajena i dosadna. Pekar, Pakvije, Prokul imao je zanimljivu predizbornu kampanju. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijaka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I grafiti njegovih pristaša kažu svi su odobrili kandidaturu Prokula za časte dila. To je ono što njegova poštena vrlina i pobožnost zaslužuju. Ipak je Prokul je bio vrlo častan čovjek, jedini je problem da je jedan njegov neprijatelj vrlo blizu njegove kuće napisao kako je Prokul varao ženu sa jednom od prostitutki iz obližnje gostionice. Pa tako ispada da Prokuli nije bio toliko ugledan čovjek koliko su oni koji su ga zagovarali htjeli uvjeriti građane da jest. U Rimu kao ni u Grčkoj, kao ni u Pompejima također žene nisu mogle glasovati, nisu mogle biti izabrane na funkciju. Međutim, po grafitima u Pompejima vidimo da su vrlo aktivno sudjelovale u predizbornoj kampanji. Na jednom zidu Susjedi su crvenim slovima napisali da podržavaju Lukrecija Frontona i Gaja Julija Polibija, koga smatraju dostojnim časti duovira. To je onaj fini dio kampanje, napisan lijepim crvenim slovima, znači profesionalna firma je pisala. Međutim, malo dalje postoji grafit koji kaže da kukula iz mirina to su dvije prostitutke u lokalnom baru, zdušno podržavaju kandidaturu Gaja Julija Polibija, vrlo uglednog građanina. On se tako naljutio da je naredio da se njihova podrška izbriše, jer jednom časnom građaninu podrška dvije prostitutke nije ni najmanje služila na čast. Otkud su Kukula iz Mirina njega poznavale, to ne znamo. Isto tako, jedan je kandidat vodio stvarno žestoku kampanju po gradu, bar 15 natpisa je ostavljeno u njegovu korist i čini se da je dosadio nekim zafrkantima, čini se omladini, pa su i oni dodali svoju podršku i na zidu forumskih kupelji su napisali da Vatija preporučuju. Lopovi iz spota je cijelo društvo kasnih pijanaca i svi koji brzo zaspu, jer im je vatija već bilo dosta. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Emisiju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tekst čitao Jano Šremer. Emisiju snimila Katarina Barišić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Lijep pozdrav i do slušanja.